Esiet sveicināti, skan raidījums ielūdz Gregors Kūli, pie mikrofona mācītājs Ārts Druvietis. Šajā dienā, kurā mēs šobrīd atrodamies, mēs svinam kādus samērā dīvainus un netipiskus, varētu teikt, svētkus, par kuriem bieži vien mēs dzirdam dažādas viedokļus. Sākot ar to, ka jaunais gads ir tāda ļoti pasaulīga lieta, kas ir mēģinājums bijis padomu laikos aizstāt Ziemassvētkus, Kristus dzimšanas svētkus, un savā ziņā reizēm mēs redzam jauno gadu kā tādu pretnostatījumu Kristus dzimšanas svētkiem. Un tajāpat laikā gada maiņa ir kaut kas tāds, par ko visi mēs, Dieva bērni un kristieši, mēs esam aicināti par to domāt un to nepalaist garām un no tā kaut ko mācīties. Dievs ir radījis laiku, Viņš mūs ir ielicis laikā, un viņam ir savs plāns, kāpēc mēs tieši šajā brīdī esam šeit. Un atkarībā no tā, cik daudz mēs esam atvērti Dieva gribēji un tās piepildīšanai mūsu dzīvē, vai nu piepildās viņa plāns, vai kaut kas no tā kaut kādā mērā izpaliek un paliek tikai kā tāda cerība. Gada maiņa bieži vien ir tas mirklis, kurā mēs varam atskatīties atpakaļ, kāds ir bijis šis laiks pirms tam, kādu mēs gribētu redzēt to turpmāk – Un pats galvenais, tas ir īstais brīdis, kad mēs varam pārdomāt to, cik vērtīga ir tā dāvana, ko Dievs mums dod. Laiks. Tas nav pašsaprotami. Tā ir Dieva dāvana. Un tā ir mūsu atbildība, kā mēs šo dāvanu lietojam. Droši vien, ka šie un daudz citi jautājumi būtu tādi kristiešu aktuālie jautājumi šajā laikā, ko mēs saucam par gada maiņu. Taču pirms mēs vēl par to runājam vairāk, kā parasti, sāksim mūsu raidījumu ar aktualitātēm, jaunumiem, Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā. Gregora skolā brīvlaiks. Mācības atsāksies 7. janvārī. Informējam, ka sākot ar nākamo mācību semestri Gregora skolas dievkalpojumi notiks skolas kapelā, kurā ar mūziku un lasījumiem kalpos skolas studenti. Visi mīļi aicināti. Otrajā semestrī lekcijas notiks pirmdienās, otrdienās un trešdienās. Ceturtdienās un piekdienās studentiem kalpošanas prakse katram savā draudzē. No 14. līdz 28. janvārim skolā viesosies teoloģijas doktors Roberts Rozīns. Profesors studentiem lasīs lekcijas par teoloģijas vēsturi. Sīkāku informāciju par skolu varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. bet debesis ciet, debesis ciet. Pirksti kā ziedlapas sniedzas un zied, sniedzas un zied. Iznāk kā spārni, bet spārni tie nav, spārni tie nav. Krīt un mostos debesīs jau, debesīs jau. dievišķā ausī, tik nedzirdams viss, tik nedzirdams viss. Nebijis es jūtos nepiedzimis, nepiedzimis. No akluma mana, kā zvaigznāja mirdz, kā zvaigznāja mirdz. No muļķības manas, cik gudra top sirds, cik gudra top sirds, cik gudra top sirds. noslīgt, noslīgt man žēlastības jūrā. Nekā te vairs nav, vien izrāviens mans, vien izrāviens mans. Mans kopiens pie zemes un pamodies zvans, pamodies zvans. Cik saldi šie pīšļi un kā viņi smelts, kā viņi smelts. Vien zemāk par zemi mans augstības zelts, augstības zelts. plaiksti kā migla un nosēžas melns, nosēžas melns. Rija aizgūt nemirkļus jau aizries velns, aizries velns. Tad zibens kā zobens šķirbīja nobūs, šķirbīja nobūs. Un nav man ko nozakt un nav man kas rūs, nav man kas rūs, nav man kas rūs. No nu, saulēkti man un arī kriets, arī kriets. Ar putnu pie puķes un vēja esiets, vēja esiets. Ar visu es brīvs un no visa es brīvs, no visa es brīvs. Vēl vakar kā miris, no nu, navīgi dzīvs, navīgi dzīvs. Viss izrāvos dzīvot, no visa, kas beigts, no visa, kas beigts. Bet labi, ka viss paliks nepateikts, nepateikts. No pusvārda nākušam vārdā man rimt, vārdā man rimt. Dēļ visiem jums nomirstot klusītēm dzimt, klusītēm dzimt, klusītēm dzimt. Ko tev nozīmē gada maiņa? Gada maiņa man vispirms nozīmē to, ka iesāksies jauns gads. Un, protams, kā jau jaunu gadu iesākumā, gribas tā apņemties, ka nākamajā gadā atkal es būšu varbūt labāks nekā šogad, un kad nākamajā gadā es izdarīšu vēl to, to un to. Un visus mērķus, un patiesībā jau dažreiz arī tas izdodas. Manuprāt, ka gada mīja ir taisnība tas laiks, kad vajag nu, tā, atskatīties, protams, uz iepriekšējo gadu un, un paveikto. Un dažreiz jau mēs nemaz nenovērtējam, ko mēs visu tikai šī gada laikā neesam paveikuši un izdarījuši. Un, un vajag to tā, manuprāt, eh, paskatīties. Un gadu maiņa ir tas punkts, kurā es tā atskatos, kas ir bijis iepriekšējā gadā un domāju, ko vēl nākamajā gadā tā vajadzētu paveikt un, un izdarīt. Gada maiņa atšķirībā no Ziemassvētkiem ir tāda košāka svētki, ir tādi vairāk tādi pasaulīgi svētki. Tie ir svētki, kad mēs vienmēr gaidām 12, kad varēsim ārā skatīties eh, skaistos salūtus un, un, un raķetes un sveikt viens otru kaimiņus un varbūt tādus tālākus cilvēkus. Jo Ziemassvētkos, ja mēs esam kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem, tad jaunais gads ir tāds plašāks Es tā domāju, vairāk tādi pasaulīgāki svētki, bet kristiešiem man šķiet, ka Ziemassvētki ir īpašāki par jauno gadu. Man jaunā gada sākums nozīmē tādu tā, tā, tā jaunu posmu dzīvē, ka es atkal varu kaut ko sākt no sākuma. Kaut kas jauns iesākās, un kaut kas vecs ir pagājis, un vajag mainīties un uzlaboties. Nu, gada maiņa tas ir tāds laiks, kad ir iespēja pārdomāt ko tu esi šajā gadā padarījis labu, ko tu vēl neesi izdarījis, un plānot, ko tu varētu jaunā gadā darīt labāk nekā iepriekšējā gadā. Nekad jau visas darbas nav iespējams padarīt līdz galam, un, un tā kā tu vēlētos, bet, bet vienmēr ir iespēja. Vēlēties to darīt labāk nekā iepriekš, un jauns gads tas ir tāds ļoti patīkams mirklis, kad to sākt. Un, un tiešām, lai tā nav tikai apņemšanās, bet lai tas tiešām notiek ar Dieva svētību. Tāda bija viedokļa, ko mēs varējām dzirdēt no dažādiem cilvēkiem, tos aptaujājot par šo jautājumu, taču, lai par to runātu tālāk un pārdomātu rūpīgāk, mēs šobrīd aicinām uz sarunu Liepājas Svētās Annas draudzes mācītāju Jānu Bitānu, kurš ir arī Gregors skolas pasniedzējs, pasniedz priekšmetu kristīgā askēzi, un kurš arī ir kādreizējais skolas direktors. Ko mums kā kristiešiem nozīmē gada maiņa, ja mums jau ir baznīcas gads? Gada maiņa tā ir laicīgas laika skaitīšanas robežas pārkāpšana. Taisnība jau ir tiem, kas saka, kas būs 2008. gada 2. janvārī citādāks nekā 1. janvārī. Laiks varbūt būs pat tāds pats un tā tālāk. Bet gads ir laika skaitīšanas tāds intervāls, kurā ļoti daudzas lietas tiek kārtotas, darītas, un kristiešiem gadu maiņa – vai pareizāk sakot, gada mājiņas atzīmēšana baznīcā. Ļoti bieži baznīcās 31. decembrī vakarā tiek svinēta eh, vecgada vakara dievkalpojumi, kas nav īpaši varbūt tādi izteikti liturģiski svētki, bet eh, vairāk veltīti tieši aizejošā gada tematikai un jaunā gada sagaidīšanai. Faktiski tā ir svētības izlūkšanās pār nākamo visu savu laicīgo gaitu un visu savu nākamā laika posmu, no kurā cilvēki ieiet ar šo jauno gadu. Mēs varētu sacīt, ka svētdiena no vienas puses ir augšām celšanās svinēšana, bet no otras puses svētdiena vienlaikus ir arī turpmāko sešu dienu svētīšana. Kad mēs izlūdzamies Dievam svētību, mēs varam atnākt 31. decembrī vakarā uz baznīcu, varam sacīt, ka mēs nākam, protams, lūgt Dievu, pagodināt Dievu, tas ir mūsu pienākums, bet vienlaikus mēs izlūdzamies svētību tam laika posmam, kurā mēs iesoļojam un ieejam. Nu, ko nozīmē svētīts jaunais gads? Tas nozīmē to, ka Dievs mums nāk palīgā tajā brīdī, kad mēs sūdzamies, ka laika ir pamaz vai kad ir garlaicīgi un laiks velkās. Ja, kad Dievs svētī, tad nav nedz jāskrien, nedz jāvelkās. Tad lietas notiek īstajā laikā. Un tā, protams, ir arī iespēja izlūgties Dieva žēlastību, atdošanu, visu ko citu pāri aizgājušo laika posmu. Ja. Ne mēs visi esam pilnīgi bijuši, vecgadā. Mēs esam visu bez kļūdām darījuši. Ja tā ir pateicība arī Dievam priekšā par visu, kas labi ir izdevies. Jo mūsu dzīve jau paiet ne tikai baznīcā, bet laicīgā pasaulē, starp laicīgiem ļaudīm. Mēs varētu teikt, ka tāds vecgada vakar dievkalpojums vai jaungada sagaidīšanas dievkalpojums tā ir laika svētīšana, ar tādu pateicību Dievam priekšā un jaunu svētību izlūkšanos. Kā kristiešiem, jūsuprāt, būtu jāatzīmē jaunais gads? Jūs jau minējāt baznīcu, bet parasti jau ir kā latviešiem pie galdiem ar draugiem kopā. Nu, es domāju, ka kristiešiem arī ir eh, jāatzīmē kopā ar draugiem, ir jābūt pie galdiem, var arī nebūt pie galdiem, var kaut kur izbraukt, var sarīkot salūtu, ja iespējas un līdzekļi atļauj un ir pietiekoši drošs tas pasākums. Ir cilvēki, kurus es zinu, kuri brauc citām pilsētām pārmaiņas pēc, citi dodas pie jūras. Es domāju, ka to var atzīmēt priecīgi. Jaungads, jauna gada sākums. Es nedomāju, ka atzīmēt vajadzētu tādu pompu, kā es atceros 2000. gadu sagaidīju. Man liekas, ka baznīcā taisnīgi teica, tiecēties, kas tad parītā būs citādāks. Protams, mēs zinām, ka tas ir jauns gads. Kādreiz tas sakrīt ar pat jaunu gadsimtu, bet no otras puses tās ir vienkārši svinības. Ir jaunais gads, ir galu galā brīvdiena, vesela virkne lietas noslēdzās, mēs esam priecīgi, ka kaut kas ir pagājis, ka kaut kas ir labi beidzies, mums jauns gads ir priekšā, mums ir atkal kaut kas jāsāk, kaut vai skolniekiem brīvdienas bija beigsies, būs atkal jāsāk mācīties jaunajā gadā. Es domāju, ka tas ir tāds priecīgs notikums. Es domāju, ka kristiešiem vajag svinēt priecīgi, Un eh, tāda vispārēja attieksme eh, svinēt un neapgrēkoties. Ja? Jo lielākā daļa bēdu svinībās ja notiek tad, ja cilvēki vienkārši apgrēkojās, ja uzvedās neprātīgi, citi piedzerās, citi sarīko kaut kādas eh, citas evaņģēlības. Ja? Pēc tam 1. janvārī Jēzus vārdu došanas dienā faktiski <laughs> tad, tad neviena vairs no tiem, kas tā braša svin, nav. Es domāju, ka jāsvin ir tā vecgads gads lai Jēzus vārdu došanas dienā, tā ir 8. diena pēc viņa dzimšanas, kad viņa apgreizīja, ka arī mēs pieminam šo notikumu, lai cilvēkiem ir spēks un nav tādu morālu šķēršļu šo svētkus svinēt. Es domāju, ka tā arī kristietim ir jāatzīmē. Kāda jums personīgi ir bijusi vispilgtākā jaunā gada sagaidīšana un kāpēc? Man nav vienas spilgtākās jaunā gada sagaidīšanas, bet man viena ir īpaši palikusi prātā. Katrā jaungadā ir kaut kas cits, ir tādi klusāki, ir tādi skaļāki un priecīgāki jaungadi. Bet, eh, manuprāt, ir viens jaungads laukos, nekas tāds ļoti sevišķs tur nebija. Bet palicis prātā ir ar to, ka visiem bija salūts un mums nebija. Nu, mums pat nebija tā saucamās klapuškas toreiz. Vai nu nebija nopirktas, vai kaut kā neiedomājās par tām. Toties tēvs ir minēks un viņam bija bijis, un mēs bijām tālu laukos. Tad viņš teica, nu visiem ir salots, mums arī būs kaut kas. Un tad es pirmo reizi izšāvu no bises. Nu, tas bija tāds milzīgs piedzīvojums, to es nekad neaizmirsīšu. Mēs pusnaktī izgājām, un tad eh, teica, teica visi draugi un radi, kas bija klāt. Ne pārāk kuplā pulkā, bet bija klāt. Viņi teica, nu, iezīmēsim to gadu mīju ar vienu lielu blīkšķu. Un tad es pirmo reizi izšāvu no bises gaisā. Tas bija tāds liels notikums. Un eh, vēl viens jaungads man ir palicis prātā, kad es pirmo reizi kā bērns apzinājos, ka jaungads ir tā, tas laiks un vieta, kur var dabūt dāvanas. Nu, kad es jau tā apzināti tā gaidīju, bija viens jaungads, ka es nesapratu, kāpēc sarkans maisas pie durvīm atstāts, it kā kāds saltēts ir aizgājis, bet kad es sapratu, ka tajā maisā ir dāvans un ka tas ir katru gadu līdzīgi, tad tas nākamais jau man bija tāds ļoti, ļoti, es atceros, cik es atbildīgi skaitīju pantiņus, Tad es arī pat neievēroju, ka uz jaungadu mans tēvs vienmēr aizgāja vē, uz veikalu. Tad laikā tāda diennakts veikala padomju savienībā nebija, bet viņš vienmēr aizgāja kaut ko nopirkt, un tas liktenīgi sakrit ar to brīdi, kad pa to laiku man viņš bija prom atnācis salavēts. <laughs> tad uh, es atceros to, ka es viņu mazliet sazīmēju, bet man bija milzīgs uztraukums un kauns eh, pat iedomāties, ka tas varētu būt viņš, kā es biju pārbījies. <laughs> es tik pēc tam tā pajautāju, vai tas nebija tu. Es domāju, ka jaungada tematika vispār kristīgiem cilvēkiem – nu, ir kā vieni. Ja man tā jautātu, nu, ar ko jaungads kristietim varbūt ir tāds īpašs vai kā, es teiktu līdzīgi kā valsts svētki, mēs lūdzamies par savu valsti. Līdzīgi tā arī jaungadā mēs lūdzamies par jauno gadu, kāds nāk, ar visām laicīgām rūpēm, kādas mums ir priekšā. Līdzīgi kā mēs varam teikt par virkni citiem svētkiem, kā mums izturēties no nu, tā. Mēs cienām kārtību, uzvedamies kā kristīgi ļaudis un priecīgi atzīmēm kopā ar visiem pārējiem. Vai jums pašam ir kaut kā mainījusies jaunā gada uztvere pirms jūs bijāt kristietis un pēc tam? Godīgi sakot, jā, lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka tas viennozīmīgi bija tāds pasākums, kurā man bija asociācijas ar nu, tuvāko radu sabraukšanu kopā, ar eh, jaunā gada, ar ciparu maiņu, tādu svinēšanu, ar dāvanām bez šaubām, protams. Mainījies ir tas, ka es esmu sapratis tāds vairākas lietas, ka tad, kad es viņu svinēju kā bērns, eh, salavēts, tas vienkārši bija tāds – nu, Ziemassvētku aizvietotājs. Padomju Savienībā nevarēja tādu Ziemassvētku svinēt, līdzīgi kā nedrīkstēja, nu, neieteica kristīt bērnus, nu, bet tad ciemu padoms arī vai bērnības svētkus. Tā savā laikā tās jaungada svinības padomju Savienībā bija tādas Ziemassvētku aizstājēji. Bet tad, kad tu sāc saprast, kas ir Ziemassvētki un nosvini pēc adventa gavēņa nosvini Ziemassvētkus, tas jaunais gads iegrimst Viņš tā mazliet noslīkst šodien priekš manis. Es to atzīmēju, tas ir skaists, priecīgs vakars, kur es vairāk izmantoju, lai pabūtu kopā ar saviem. Bet viņš noslīkst tajos visos liturģiskajos skaistajos svētkos, kas kopā veido to Ziemassvētku buķeti. 1. janvārs, Jēzus vārdošanas diena, zvaigznes diena, turpat nav aiz kalniem. Un, godīgi sakot, ja man ir jāsvin Ziemassvētki šodien, un man tas ir jāsvin no 24. decembra līdz 2. februārim, līdz, līdz svētā sīmēna dienai vai sveču dienai, tur ir ko svinēt. Un tas 31. tur tāda viena no svētkiem vien ir. Bet es zinu, ka, protams, ir virkni cilvēki, kuri faktiski 31. piebeidz Ziemassvētkus, <laughs> izšaujās, un tad ir lielais depresijas laiks līdz, līdz februārim, <laughs> kaut kā kamēr atjēdzās pa janvāri. Tas, diemžēl, līdz pat šai dienai ir, bet mainījies ir tā ļoti nopietni un krietni, jā, tas ir fakts. Ja, man jaungads ir palicis mazāks un viss Ziemassvētku laiks daudz, daudz košāks. Jūs pieminējāt arī, ka 1. janvārs ir Jēzus vārda došanas svētki, vai jūs mazliet sīkāk nepastāstīt? Tā ir jūda bauslības tradīcija un paraža. Mm, mēs lasām svētos rakstus, un tur ir skaidri teikts, ka 8. dienā, saskaņā ar derību, kur Dievs noslēdz, ir jāapgraiza vīriešu kārts visi dzimušie 8. dienā, un tā ir arī diena, kad tiek dots vārds. Ja, kad tiek dots vārds. Uh, mēs vienkārši baznīcā to atzīmējam. Ja? Atzīmējam, ka eh, viena no mūsu pestīšanas notikumiem un svētkiem, jo Jēzus ir piepildījis visu bauslību, mums tas vairs nav jāpiepilda, teiksim, tā kā viņš to ir piepildījis, vai arī mūsu spēkos tas nav. Mēs dzīvojam ticībā uz Kristu, tāpēc mēs atzīmējam. Ja? Mēs atzīmējam gan Kristus ieņemšanas pasludinājuma dienu, 25. martā, mēs atzīmējam viņa dzimšanu, mēs atzīmējam, kad viņam tiek dots vārds, Mēs atzīmējam, kad viņi pielūdz uh, austrumu gudrijā. Mēs atzīmējam svētkus, kad viņš ir 12 gadu vecumā templī. Tie ir viena no tiem svētkiem, kurus atzīmē par godu Kristum un godinot Kristu kā Dievu. Un jaunais gads ir arī īpašs, kad uh, visi vēl kaut kāds vēlējums. Vai jums ir kāds vēlējums kristīgā radio klausītājiem, ko jūs vēlētu jaunajā gadā? Gribās novēlēt visiem to, par ko jau skaidrs, ka tas nepiepildīsies. Visiem, lai būtu tāda labklājība. Labklājībā dzīvojuši cilvēki, viņi ir labsirdīgāki. Tas ir viens, bet no otras puses, tie, kuri absolūti iestiks labklājībā, viņus vairs neinteresē celt acis uz debesīm, jo ir pārāk daudz, kas piesaista viņu acis visapkārt. Man gribētos novēlēt labklājību tiem, kam tiešām ir trūkums, un lai Dievs viņus svētī, lai viņi vēršas pie Dieva un lai Dievs viņus uzklausa. Gribētu to novēlēt tiem, kam iet grūti, lai, lai viņi liek savu cerību uz kungu. Bet visiem kopā gribētos vēlēt ticības tikumu, ja, tādu skaistu ticības tikumu. Nevis ticība, kas teiksim, citiem liek žāvāties, vai neticība, kas atkal pazudina, bet tāda īsta ticība. Jo man nav šaubu, ka lielākā daļa cilvēku mēs esam dieva radīti kā reliģiskas būtnes, ja tā drīkst teikt. Un mēs kaut kam ticam vienmēr. Bet tā ticība ir tā tāds mežonītis. Ja? Viņš ir citam tā līnija, augus topus, citam tā. Uh, Nu, lai Dievs svētī, ka jaunajā gadā pēc iespējas vairāk cilvēku atrastu patiesu ticības mirdzumu. Un tāds mums ir dots Kristu Jēzu, Dieva vienpiedzimušajā dēlā. Jo, ko viņš ir izdarījis priekš pasaules, nav izdarījis neviens cits dievs. Es nezinu, ja kāds radio klausītājs atradīs, ko priekš mums ir izdarījis vairāk kā cits dievs, es iešu uz to baznīcu, bet bez jēzus neviens vairāk nav zemojies un neviens vairāk nav iznesis. Lūksim Dievu! Varenais un mūžīgais debes tēvs, mēs pateicamies Tev un mēs slavējam Tevi par visu to, kāds Tu esi un kādu mēs Tevi drīkstam pazīt. Mēs pateicamies Tev, Dievs, par to, ka Tu esi mūsu glābis, ka Tu esi sūtījis savu dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgu dzīvību. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka viņā mums ir mūsu grēku piedošana un mūžīgā dzīvība. Mēs pateicamies Dievs arī par visām dāvanām, kuras Tu dod mums jau šīs zemes dzīvē un vēl vairāk par tām, ko, do, ko Tu dosi debesīs. Mēs Tev īpaši, kungs, šajā laikā pateicamies par Tavu ļoti īpašo dāvanu, laiku, ka Tu mums dod savu laiku, ka mums dod iespēju, ka mums apdāvina ar kaut ko tādu, ko neviens nav spējīgs nopirkt. Neviens nav spējīgs pats izveidot vai saražot, ko tu vienīgi var dot. Laiku, šēlastības laiku šeit vēl uz zemes. Mēs Tev lūdzam, kungs, ka Tu pats māci mūs šo laiku lietot. Ka Tu, Dievs, pats vadi mūs tā, ka mēs tiešām to laiku un vietu, kur Tu mums dod, mēs varam izmantot saskaņā ar Tavu gribu, piepildot Tavu labo plānu lai pēc iespējas vairāk cilvēki tādā veidā caur to varētu tikt glābti, un lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu saņemt Tavu svētību un Tavu vadību. Kungs, Tev vienam lai viss gods un slava un pateicība visos mūžu mūžos. Āmen.